Dis woensdagmiddag en dit beteken dis tyd vir treffers van Toeka tot Nou. My naam is Ludwig Venter en ons luister elke woensdag tussen 4 en 6 na muziek vanaf die 50er jare tot en met laas week. Een hartelike welkom aan allemaal wat ingeskakel is. Sit achter oor, skop die uit en keir lekker saam vir die volgende ongeveer 2 uur. love hartelike goeie middag aan allemaal wat ingeskakel is. Uh, ek het vannig gereboot, want die klank het nie lekker deurgekom nie. Ek hoop die klank is goed daar by julle. Uh, allemaal wat ingeskakel is en first things first. Ons het een birthday boy vandag. Happy birthday aan Anthony Horn, wat uh, een jaar by sy totale aantal jare bijvoeg, so, maar dit is nog nie baie nie. Dit is uh, hy is nog jonk. En Tony is DJ Elkie, soos hy meer algemeen bekend is, en hy is ook die eienaar van Radio Eendrag, waar ons ook op uh, gehoor kan word. En Tony, ons uh, weet, jy het uh, groot idees vir die toekomst van jou stasie, en uh, ook uh, baie gemeenskapsdienst word daarin by, ingesluid, en uh, ja, ja, uh, ons uh, hoop saam met jou dat alles spoedig sal realiseer en uh, jy een wonderlijke 2022 sal hee. Ek het vir die prachtige Celine Dion genader om vir jou happy birthday te kom sing en uh, ek sê dan ook vir haar baie dankie vir die inloer. Uh, hier is Celine, uh, sy kon nie al haar instrumenten saambring nie, so sy sing maar uh, vir Antoni, sing sy a cappella. Lekker luister, dus Antoni sy verjaarsdag. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy thank you so much, Celine. Uh, have a safe trip back to England. Uh, oh, where, where, where, where are you going? <laughs> um, Oké, okay. nou kom ons by die dinge van die dag. En hier die program van vandag is uh, saamgestel dier Judy Swanepoel en sy is daar van Pretoria, En uh, ja, voor ons dan begin, wil sy ook eers uh, groente sê aan uh, Rex en Anton en Kumi en Deleen. Uh, sy sê, jylle moet lekker saam luister en jylle moet het nou gereelde gewoonskap, uh, gewoonte maak om saam te kom luister elke, elke woensdag om vier namerig. Dankie vir jou program, uh, Judy. Uh, uh, dis prachtige liekies wat jy gevraad, ek het uh, gesê, dit is uh, een van die meest romantiese programme wat ek al ooit aangebied het op hierdie, uh, op hierdie stasie. Uh, so, uh, ja, kom ons begin somme dadelijk en ons val weg met die Moody Blues. Nou, die Moody Blues is een Engelse rockgroep wat in 1964 in Birmingham, Birmingham in Engeland ge, uh, gestig is. Hulle bestaan aanvankelijk uit die klaverbordspeler Mike Pinder, uh, die multi-instrumentalist Ray Thomas, die kitaarspeler Danny Lane en uh, die tromspeler Graham Edge, die basspeler Clint Warwick. Die Moody Blues het een prominente rol gespeel tot die, tos, in, uh, tot die uh, instandkoming en definering van ritme en blues muziek. Die groep het wereldwijd 70 miljoen albums verkoop wat 18 platinum en goud LP's insluit. Hulle is vroeger uh, gedurende laas jaar in die Rock'n'Roll Hall of Fame aangeteken. Ons luister na die Moody Blues en hulle sing I Know You're Out There, soos Judy aangevraad. MUZIEK see the weather. And I've left behind the empty streets that once inspired my life. And the strength of the emotion is like thunder in the air. Cause the promise that made each other haunts me to the end. I know you're out there somewhere. I've been searching for everyone I meet. And the times I've been mistaken, it's impossible to say. And the grass is growing underneath our feet. I know you're out there. somewhere. and see to the fountain of our youth. And if you wake up wondering, in the darkness I'll be there. My arms will close around you and protect you. somewhere. graskop in en raar, die buie rugge, buie rugge, moody, blouwes, <laughs> eh, blues, uh, I know you out there somewhere, ek weet jy is evers daar buiten. Ons stap aan en ons kom nou by ou Dino, uh, Dino Martin is op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Crosetti in Steubenville, Ohio, Ohio Martin was die uh, jongste van twee seens, die oudste ene was Bill Crosetti, en uh, hulle was van uh, Italiaans immigrante in uh, Ohio. Hy het Grand Elementary School in Steubenville uh, bygewoon, en uh, as tiener het hy die tromme as stokperkie gespeel. Nou, uh, Nancy Sinatra, sing saam met Dino, saam met Dean Martin, en hulle speel Memories Are Made Of This. Lekker rustig. Swaai die koppe saam. Sweet, sweet, memories you gave me, you can't beat me. you gave me. Take one fresh and tender kiss. The memories you gave me. Add one stolen night of bliss. The memories you gave me. One girl, one boy, some grief some joy memories sweet, sweet memories you gave made of this the memories you gave don't forget a small only You can't beat the memories you gave me. Fall in lightly with a dream. You can't beat the memories you gave me. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. These are the dreams you will savor. sweet, sweet. His blessing from above. You can't beat the memories you gave to me. Serve sweet, sweet. it generously with love. You can't beat the memories you gave to me. one man, one wife, one love, through life man Sweet, sweet Marita made of there Can't be The memories you gave me Man Sweet, sweet Marita made of there Dean Martin en die label sê en Nancy Sinatra maar uh, hey, sy was seker die silent partner gewees, ek het haar glad nie gehoor dwars dier die Eh, song nie, maar hy sê memories word hiervan gemaakt. Ja, nou memories word ook van hierdie muziek gemaakt. Uh, ek, uh, Joy Swertley, daar ja, van Amerika in uh, Arizona, ek sien jy is ook ingeskakel en jy vraag, uh, ek moet hallo sê, vir Zolt en Cathy Orley van Phoenix. Uh, nou, uh, hy sê, sy sê Cathy is, ja, is haar uh, beste pel daar in die Verenigde Staten. Nou ja, die twee, Zolt en Cathy, uh, sy sê, hulle kan Afrikaans verstaan, so, uh, julle moet lekker luister, en uh, soos ek vir uh, Judy'se vriende ook gesê het, maak dit een gewoonte vir woensdag, en uh, nou, wat gaan aan op uh, WhatsApp, dat die mense nie saamgezels nie? Kom, kom, kom, kom, die wat saamluister, luister, laat van julle hoor en uh, ja, geniet jury sy samenstelling voor. Uh, dit is, vir my is dit een prachtige klomp muziek by mekaar. Mike and the Mechanics is een Engelse rock supergroep wat in 1985 in Dover gevorm is as een sy project van Mike Rutherford, die eh, basspeler, gitaarspeler van uh, Genesis. Die groep is bekend vir treffer enkelsnitte, Silent Running, All I Need is a Miracle, Take, uh, Taken In, The Living Years, uh, and it Word of Mouth, en uh, Over My Shoulder. Die een wat ons nou nog gaan luister is In The Living Years. generation blames the one before, and all of their frustrations come beating on your door. know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts filter conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense. Say till I passed away. Didn't get to tell him all the things I had to say. Think I caught his spirit later that same year. I'm sure I heard his echo in my baby's newborn tears. I just wish I could have told him in the living years say was hy in the living years. Eh, Judy, sien jy nou wat jy gedoen? Joy, daar in Amerika, sy sê, dis krokodiltrane wat jy onttrek en, uh, of uit haar uittrek. Uh, maar uh, Joy, uh, hou moed, daar is net nou een van jou uh, Cliff Richard plate ook en uh, ek weet is een wat jy baie van hou. Uh, ons stap aan en ons kom nou by L. Martino. Hy is gebore as Jasper Sinnie op 7 oktober 1927 en hy is oorlede op 13 oktober 2009. Hy was een Amerikaanse sanger en akteer. Hy het sy grootste sukses as sanger tussen die vroege 1950s en middel uh, eh, 70s gehad en uh, is beskryf as een van die groot Italiaanse Amerikaanse popkroeners en het ook uh, bekend geword as acteur vooral vir sy rol as die sanger Johnny Fontana in uh, The Godfather. Nou El Martino bring vir ons Blue Spanish Eyes soos aangevraad dier Judy Swanepoel daar van Pretoria. Muziek falling from your Spanish eyes. ongeforceerde uh, weergawe daar van Blue Spanish Eyes, soos gesing dier El Martino. Nou het ons vir uh, Motti de Kok, en sy is daar van George, en sy sê, hulle het gister heerlik gewandel, down memory lane, en uh, die keiergaste was Irma en Piras. So, hulle het lekker gekuier daar in die Suidkaap, en sy sê, sy geniet jou muziek ook baie, Judy. Ons stap aan en ons kom nou by die koning van rock. Ja, niemand anders as Elvis Aaron Presley, en hy is geboor op 8 januari 1935 en is oorlede op 16 augustus 1977. Hy is geboor in Tupelo, in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. In 1954 begin hy sy muziekloobaan by Sun Records en kort daarna is sy eerste top of the charts plaat Heartbreak Hotel vrygestel. Elvis Presley vermaak ons vandag met uh, een van sy vroegste treffers en net so romanties soos al die ander wat Judy vir ons gesteer het, ons luister na Elvis met Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true all my dreams fulfilled. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always. van sy soort en never to be repeated again. Uh, ja, nie in die verlede nie, ook nie in die toekomst sal daar weer een Elvis wees nie. Hy het op die rechte tyd met die rechte talent, het hy die, die scene betree om het so te stel. Um, die Platters is een Amerikaanse vokale groep wat in 1952 gestig is ek wil net ook noem, dat uh, voor ek verder gaan, dat die Elvis liekie was saam met die uh, Philharmonic Orchestra, die Royal uh, Philharmonic Orchestra van uh, uh, Londen, is hy opgeneem. So, dit is nie sommer net een hier jy pla daai nie. <coughs> Excuse. Die Platters is een Amerikaanse vokale groep wat in 1952 gestig is. Hulle is een van die suksesvolste vokale groepe van die vroege rock en roll era. Hulle kenmerk, uh, uh, of hulle kenmerkende klank oorbrug die pre-rock Tin Pan Alley traditie en die nieuwe ontluikende genre. Die uh, groep het oor die jare door verskye besettings gegaan en uh, wat die, dit handelsmerk etiket Many Voices One Name laat verdien het, met die suksesvolste incarnatie wat bestaan het uit hoofdtenoor Tony Williams, David Lynch, Paul Robey, stichter en uh, naamlid uh, Herb Reed en Zola Taylor. Die uh, groep het tussen 1955 en 67 40 singles of enkelspelers dan, op die Billboard Hot 100 gehad. Insluitend vier nummer 1 treffers, die platters gaan voort om Reed sy blijvende nalatenskap te vervul en presteer vandag nog recht oor die wereld. En die een wat hulle nou vir ons gaan doen is de platters, ons luister na When Smoke Gets In Your Eyes. Dance cheek to cheek. Dance cheek to cheek. There Gets in Your Eye en uh, ja, dit is uh, eindelijk tears getting to many <laughs> people's eyes uh, ek hoor nou op uh, Whatsapp, daar is nog trane wat vloei en uh, man, Judy jy, uh, jy roer die mense en uh, ja, en uh, Rex uh, hy, sê, hy luister ook lekker saam nou kom ons stap aan kom, ja, kom ons speel nog een dan kom ek by die funny spot uh, en die een wat ek nog gaan speel, voor ons daarby kom, voor ons nou moet uh, eh, bykie lach, gaan wees, een wat van uh, Wet Wet Wet, en uh, eh, hulle is een Scot uh, Skotse sanggroep, een sachte rok, wat in 1982 gestig is. Hulle het in die 1980s en 90s een aantal treffers in die Britse trefferlijste en recht oor die hele wereld behaal. Die groep is saamgestel uit Graham Clark, hy sing bas, Tommy Cunningham, hy stromme en sang, Neil Mitchell, klaverdo, uh, eh, eh, klaver, klaverborde, jo, so tongknoper, uh, eh, klavier en sang, en sede 2018 is die hoofsanger, een voormalige Liberty X sanger, Kevin Sim, wat die uh, stichterslid Marty vervang het. Die groep is aangewees as die beste nieuweling by die 1988 Brit toekennings. Hulle is uh, eh, vooral bekend vir al 1994 omslag van die uh, Trogs se 1960 treffers Love is All Around uh, wat uh, op die klankbaan van die rolprint Four Weddings and a Funeral gebruik is. Wet, wet, wet, sing dan nou vir ons daar ene, Love is All Around en dan ook ek eh, weet nie of die Trobs se weergawe die een is wat uh, Judy aangevraag het nie, maar uh, toe ek so vannig kyk, toe kom ek eerst op hierdie ene af, nou daar, uh, hulle is al twee even mooi, so kom ons, sy, sy het nie een groep bygesit by die uh, plaat nie, Love is all around, en hier gaan hy. my finger I feel wit, wit, wit, en sê, liefde is oorals waar jy kyk, jy kan jou rug nie draai nie, dan is daar liefde, is dit nie lekker nie? Nou, ek speel altyd so in die middel van die uh, program, speel ek die funny spot, nou ek weet nie waar gaan precies die middel spot wees vandag nie, so ek speel hom sommer nou, dit is, uh, ek glo, is seker al oor die middel, so kom ons gaan luisteren uh, ek het twee snitte wat ek gaan speel van uh, eh, komediant uh, eh, of uh, wat was hy, hy was, uh, eindelijk was hy procureur, ne? Nico Nel, wat vir ons gaan vertel van ou Johnny, uh, daar in District 6, wat uh, company tanden gekry het. Hulle het moos nie tanden in die wereld nie. En dan die ander ene, uh, van die ou wat so een rooskenner geword het. Kom ons luister eerst na die company Tanne van Nico Nel. En dan met die sensus nou eh, ja, het hulle eh, bepaal dat die kapenaars het van die minste tanden per kapita. En, en, toe, die sancties is nog nie, uh, jy weet, net so afgeskaf word, toe die ouwe is nog nie, kyk, ons het ons met mekaar bezigheid gedoen. Toe begin na die eerste internationale gasten nou, ach, bezigheidsmannen hier na toe kom, om bezigheid te doen, en, toe, dan weet jy nie wat moet jy doen om die bezigheidsmense van Wessee te beindruk en, maar by Stelmbos Farmers Winery het hulle ou gehad wat die eh, tanden gehad het die, en hy was die chauffeur. Toe het hulle hom ingeroep en hulle, hulle besluit toe, jy weet, die basisse ding wat jy seker kan doen is om net, as jy die gas ontvang, die ou moet dan tenminste tanden heen. En, toe roep hulle hom in en hulle sê vir hom, luister hier so, um, Johnny, jy moet tanden knip. Toe sê hy, nee, dis echt. Toe sê hy, maar oké, okay, ek stuur jou nou voor na die tandarts doen. Hy sal weer daar uitsort. En uh, dit is op, op, op die maatschappij, soos wat ons nou maatschappij karre, kan jy nou net maatschappij tanden. nou sê hy daar weg, jy weet, en die tandarts het sy, sy gangs gemeet met so'n kamammerder sê vir my in so'n week later terug om twee week en hy kom toe aan, nou het die tandarts sy tanden, maar die ander tanden wat, eh, wat een beetje van een fout gekom het in die laboratorium, dit is ek een lang tanden, nou gegeer hy vir Johnny eers hier die lang tanden en sê, luister, sit hulle in en bijt hulle net en dan sê vir my, hoe voel hulle? Nou het hy die tanden in, nou steek hy al klomp tanden uit die voor, jy weet, hy kreeg nie sy lippe oor die tanden nie hy sê, hy sê, hoe voel hy, hy sê, ah, voel lekker. Maar ek wil, hy wil nie sê, dan en ek, nou jager was dan ook. Hy sê, kijk aan die spiel, hy sê, is my hoe lekker. En hy kijk aan die spiel, hy steek die klonk tanden uit dan. En sy lippe is deerskynend, maar hy ken nie die tanden toe nie. Hy sê, hoe lekker, hy sê, hy lekker, maar, maar gaan nie, maar gaan nie. laatste story is um, van die ouwe dan in Pretoria by sy male verblij het, by, op so'n klein hoek, en hy uh, stap die ochtend aan, bieke daar buiten rond, weet, en hy kyk na die, die dit is sikke plotte, hy wil sien klein, dit is sikke plotte, en hy sien op die plot langsam, een verskrikkelijke mooie girl daar stap in die tuin, dit is net so'n mooie girl, dat hy haar nie kan even, en hy besef net nou, hy moet op hom in die hemel daar gesels. Maar nou sien hy, sy stap nou by, hy het in buiten toilet, en um, sy stap nou die buiten toilet toe, toe sien hy, maar sy kom so, omtrent toe, hou hy aan die nou dop die volgende dag, toe sien hy, maar sy kom so, net na 7, kom sy nou in die ochtend teruggestap. Toe besluit hy, maar, hy gaan nou met daar gesels as hy terugstap. En, um, nou weet hy nog nie waar hoor nie, en hy sien hulle het verskrik by my roosbome en hy besluit maar hy gaan homself opvat op roosom en hy gaan bibliotheek toe en hy neem boeken uit oor roosom en of hy gaan sit daar in die naaslang afdeling ek weet en hy sit en blaai dier daar boeken en maak hy notas en hy blaai weer dier daar boeken en toe hy nou nog een paar boeken uitneem ook toe kyk die bibliotheek en hy sê om so sê luister stel jy belang in Rosa? Hy sê ja. Sy sê nou maar luister, hoekom kom jy nie donder gaan? Dan stik die noodtransval sy roospekervereniging af van die transval sy roospekervereniging. Dan kom jy na die stichting vergaring toe. Hy sê ek daar. Hy gaan, hulle kies om as penningmeester van die noodtransval sy roospekervereniging. Toe krijg jy extra kaakies Eh, bibliotheekkaartjes en hy maak sy boeken langer hou. Dat, dat, eh, hulle gee glad om, hulle, um, hy hou twee weke niks. Stuur nie brieven of enig iets. En, um, en dan het hulle elke tweede donderdag van die maan, het hulle filmvertooning, oorroosing. Maar dit is nog zwart en wit. Dan, krij, dan is dan een ander ou, hy krijg so saam met die fliek, krijg hy so uh, ding, dan het hy so een van die stokken dan, dan wees hy net na die roosse, dan sê hy geel en, en, eh, en rooi, weet jy. Maar nou, nou maak hy notes, nee. Hy laat net so dik pak krip notes, oor, of, of wat as oor roosse. En toe hy nou weg is, toe hy nou voel, nou weet hy dit. Toe staan hy die ochend, toe die gulling, so uitkom, sy kom toe nou van die, sy was die ochend toevallig nou bieke langer in die toilet gewees, maar hy wacht vir, toe sy nou teruggestap kom, toe staan hy. Hy sê, morgen, my naam is Hansie de Brein, en <clears throat> jylle roze is baie mooi, die papa Meiland is baie mooi, die papa Meiland is uh, Floribanda, hy is een besonderse sterk geur, en hy, baie, hy vertoon baie mooi, in die, in die tuin, en hy is een geerige roos. En um, ehm, jylle Casanova is ook baie mooi, die Casanova is een baie mooi snijroos vir blommerangstukkings, hy is geerig en hy is ook een sterk roos en hy is baie bestand in siektes. En jylle Pies is ook baie mooi, die Pies is die eerste roos wat na die Tweede Wereldoorlog ontwikkel is. Dit is waar hy sy naam Pies gekreed het nie, <laughs> baie, baie ure en navorsing en eh, dinge in die bibliotheek het hy maar totaal gemors. Ons volgende ene Joy, dis hier waar ek sê, jy moet weer op aandag staan of op aandag sit dan. Hier is een plaat wat dier Judy aangevra is. Op die laaste nipperkie het sy hierdie plaat gevra en uh, ja, dit is jou Cliff Richard wat ons nou gaan luister. Nou, hy is gebore as Harry Roger Webb op 14 oktober 1940 en uh, dit was in Lucknow, Indië. Uh, en hy is een Britse sanger, muzikant en akteer. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in die 1950s, 60s, 70s, 80s en 90s uh, eh, nummer 1 enkelspelers gehad het. Richard het uh, sy muziekloobaan in 1958 begin en hy presteer steeds. En uh, ja, tussen 1960 en 63 het Richard die Cliff Richard Show aangebied op TV. Hy syng vandag vir ons Visions of You. Visions of you in shades of blue, smoking, shifting, lazily drifting, my darling. stem toe hy nog een hartebreker was, als, als ek sê nie, hy is nie meer nie, maar al, al, al selfs op 80, op 80-jarige ouderdom, is hy nog steeds die hartebreker, maar uh, ja, daai tyd het al wat die dochterkie is, met die, tele, met die eh, radiokie, so teen die oor gesit, en in verlange gesit en luister. Louisa, is vir my lekker om te sien, jy is ook ingeskakel, ek hoop jy geniet die program. En uh, ja, dit is alles nog in die selfde trant en uh, Judy het vir ons een mooi klompie, uh, mooi likies, ja, romanties en uh, slow dance goed hier uh, uitgesoek en vir ons by mekaar gesit. Nou, volgende is Edith Piaf, is gebore Edith Giovanna uh, Gastion. 19 december 1915 en uh, is oorlede op 10 oktober 1963 en sy was een Franse vo uh, eh, vocalist, lekkieskrijver, kabaretkunstenaar, een van die beste kabaretkunstenaars wat ek ken, en rolprentactrice wat as Frankrijkse meest bekende internationale ster in die geschiedenis beskryf is, La Vie en Rose uh, wat uh, my gunsteling dame ook natuurlijk baie mooi sing, en ek praat van Nana Muscuri, maar La Vie en Rose het haar kenwijsie liekie geword, en is in 1945 geskryf, en in 1947 vrygelaat as een solo 7. Nou, solo 7 is een enkelsnit, soos ons om vandag sal noem, en die 7 kom daarvan, dat die plaaikie waar hy op, uh, opgeneem is, was 7 duim in deursnit. So is een solo plaatje en hy is op een solo 7. Die lied het in 1950 baie gewild geworden in die VSA met nie minder as 7 verskillende weergaves uh, wat die billboard eh, kaarte uh, bereik het nie. Edith Piaf sing vir ons La Vie en Roos. Thank you. Des yeux qui peuvent baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Pendant moi mon cœur qui va Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, en parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il une part de bonheur dont je connais la cause. todo amor, mujer y Een van die sterkste damestemme wat ek ken, of wat ek al gehoor het, en die ander ene natuurlijk is haar opvolger, uh, wat allemaal sê, die uh, nieuwe Edith Piaf is uh, Marielle Mathieu. Sy syng net so, uit volle borste. En uh, ja, net so echo klanke in haar stem. Baie sterk stem met die twee dames. Right. Um, die Bee Gees was een sangtrio van broers is Barry, Robin en Maurice Gibb, wat uh, een van die meest suksesvolle muziekgroepen van alle tye geword het. Hulle is gebore in the Isle of Man en het in Manchester, Engeland gewoon en het gedierende hierdie uh, eh, eh, gedierende hulle kinderjare na Brisbane in Australië verhuis waar hulle, hulle muziekloobane begin het. Hulle wereldwee sukses het gekom toe hulle terugkeer na Engeland en een contract onderteken het met producent Robert Stigwood. Die Bee Gees doen een wat uh, ek al langklaas eindelijk gehoor het, maar dit is een prachtig ene en hy val ook in die kategorie. Mooi gedoen, Judy, ons hou van jou muziek, Melody Faye. van die Bee Gees. Uh, Judy, jy het diep in die archiewe gaan krap om op hierdie liekies uit te kom. Die volgende een wat ons nou gaan luister is van Roy Orbison en uh, uh, hy is gebore as uh, Roy Kelton uh, Orbison in een jaar na Elvis in 1936 en uh, elf jaar na hom oorlede in december 1988. Roy was vooral bekend vir sy emotievolle liekies wat baie kompleks was om te presenteer. En dit was berig dat hy beskik oor een 3 tot 4 oktaaf stem reik. Baie mense het hom beskryf as die klassieke operasanger tussen eh, bariton en tenor en nie as een lichte country kunstenaar nie. Hy was baie beweeglik op die verhoog en soos Johnny Cash het hy ook bekend geword oor die uh, swart kleren wat hy meestal gedra het. Roy Orbison sing vandag vir ons Blue by You. I feel so bad I've got a worried mind I'm so lonesome all the time Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday. reason van Roy Orbison se bestes. Prachtige sing in typische uh, maak het laat 50s stijl. Al was het Ivers in die 60s wat hy het gesing het. Maar uh, ja, is prachtig. Ons stap aan en ons kom nou by. Wie sal ons nou luister? Julle ken amal vir Leonard Norman Cohen. Leonard Hy is geboor op 21 september 1934 en is oorlede op 7 november 2016. Leonard was een Canadeese sanger, liedjeskrijver, dichter en romanskrijver. Sy werk het godsdienst, politiek, isolatie, uh, seksualiteit en romantische verhoudings onderzoek. Cohen is opgeneem in uh, the Canadian Music Hall of Fame die Canadian Songwriters Hall of Fame en die Rock and Roll Hall of Fame.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 I'm cold as a new razor blade. You left when I called you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountain. Cohen, die man wat kon toer met woorde, rechtige uh, intellect en uh, literatuur uh, magician, om het so te stel. Uh, en ja, ek het so rikkie terug op my ander program, uh, die uh, op die horizon waar ek met nieuwe kunstenaars gesels, het ek gesels met uh, a koos van a merwe. En Koos het toestemming gekry by Leonard Cohen toe hy nog geleef het om al sy liekies oor te skryf in Afrikaans en dan uh, ja, uh, die voorwaarde was net, hy moet het woordeg skryf en hy moes verantwoording gee daar waar die woorde nie in Afrikaans sou werk nie, moes hy sê, hoekom die woord nie in Afrikaans sou werk werk nie. Die program gaan aan en ons trek nou al by uh, f, uh, die ou is vanaf een uh, oorheersende militaire achtergrond met een pa as Amerikaanse lichtmacht generaalmajor en uh, eh, opa as officier in die Sweedse Weermacht het Chris Christoffersen groot druk van die familie on, ondervind om ook by die Weermacht aan te sluit. Hy het toe in, eh, uh, eh, het, uh, gevorder tot die rang van kaptein en gedurende die tyd uh, ook sy helikopters vlieglicensie uh, verwerf. Maar hy het besluit dat sy droom as skryver en vooral liekieskryver na te streef en het uh, gevolglik die, uit die Weermacht bedankt Sonder werk en onterf dier die familie, het hy loswerkies beginne doen en onder andere beginne vloere vee by eh, Columbia Recordings Studios in eh, Nashville, waar hy vir June Carter ontmoet het. En hy het vir haar gevra om een van sy opnames in te glip by Johnny Cash, sy inbasket, eh, wat, het, wat sy toe gedoen het maar Cash het nie veel aandag daarin gegeen nie tot Christofferson een paar weke daarna uh, met een helikopter binnen in Cash sy voorerf gaan land het. Toe het uh, die kunstenaar sy volle uh, eh, aandag en uh, hy kon hom uh, oorreed om na die volgende liekie die Sunday Morning Coming Down uh, op te neem, so gemaakt en uh, uh, aan die einde van die jaar het Christoffersen die liekieskrijver van die jaar toekening ontvang en is uh, die res is natuurlijk geskienis. Hiernan is Chris Christoffersen met die liekie wat hom op die kaarte geplaas het. Hy sing Sunday Morning Coming Down. Sunday Morning Coming Down Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, it didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street Caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalk. Sunday morning coming down. In the park, I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. And I stopped beside a Sunday school and listened to the song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord thought that I was stoned. Cause there's something in a Sunday. Makes a body feel alone. and There's nothing short of dying Half as lonesome as the sound the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down. Chris Christoffersen, hy is ons ook een van die victims van 2021. Ek denk hy is vroeger hierdie jaar daar april mei, wat hy oorlede is, ek is nie heeltemaal seker nie, maar ja, eh, as ek reg onthou, as my geheer my nie in die steek laat, soos hulle sê nie. Ok, kom ons stap aan en ons gaan nou na gemengde gevoelens, mixed emotions, mixed emotions, Hulle was een Duitse popmusiekgroep wat in 1986 gestig is dier die sangers Adraffi Deutscher en Oliver Simon. Deutscher het al die liekies van uh, Mixed Emotion gesing, geskryf en vervaardig, waarvan uh, baie van dit saam met die gereelde vervaardiger en musika, uh, eh, musikale bijdraar Christopher Evans Ironside geskryf. Hulle bekendste treffer is uh, waarschijnlijk die liekie You Want Love, Maria Maria, van, uh, van die eerste jaar af. Ander bekende liekies wat hulle gedoen het was uh, eh, Bing, Bring Back Shana Na, Sweetheart Darling, My Dear, Just For You, en uh, I'll Never Give Up. Na vijf topverkopers en twee suksesvolle albums, het die groep in 1989 uh, opgesplit of verdeel dan. Mixed Emotions sing vir ons Maria Maria. You gotta come kid in your smile You are love, babe You liefde hee, Maria Maria. En uh, ja, dit bring ons ook by een punt waar ons moet beginne dink aan afsluit. Uh, nou, Judy het gevra, ek moet die Sweedse groep Ebba se liekie vir julle uh, die, uh, die laaste liekie maak. Maar ek gaan gewoonlik uit met uh, twee in een rij. So, voor ek dan by die twee in die rij kom, gaan ek die ebbeliekie vir julle sing, ehm, <laughs> sing, <laughs> druk julle oore toe, hier gaan hy. <laughs> Die Sweedse groep Ebba het geen bekendstelling nodig nie. Die eerste letter van elke groepslid, sy naam is die akroniem wat die naam Ebba vorm. En uh, in volgorde is het Agnita Vatskrog, uh, Bjorn Alvius, Benny Anderson en Annefrit Lingstad. Uh, dit is uh, in besonder tussen 1974 uh, tot 82 dat hulle die kruin van hulle roem met wereldwaie verkope van tot 500 miljoen plate uh, gerei het, maar daar was selfs op een stadium nie net bespiegel nie, maar aangekondig dat ABBA Swede sy grootste uitvoerproduk was. Die twee mans en die twee dames is later getrouwd. Bjorn het met Agnetha getrouwd en uh, Benny met Annefred. Vandaar af het dinge begin een skeefloop. Kenners sê dat uh, die voortrouwe muziek en die natrouwe muziek beslis een afname en uh, eh, in, uh, enthousiasme was en kwaliteit uh, het ook gedrop. Die groep Ebba ontbind in december 1982 en soos ons weet het hulle nou weer laas jaar en die jaar voor dit weer albums uitgebring. Maar die een wat Judy specifiek sê, ek moet vraag, amal moet luister na hierheen en sy speel dit vir amal wat ingeskakel is. Ons luister na Abba met The Way Old Friends Do. Do. sal hulle nooit vergeet nie. En uh, dis die een wat Judy gevraad het, mee, moet mee afsluit, maar ek sluit gewoonlik af met die twee in een rij, en hierdie twee is ook likies wat sy gevra het. So, sonder om tyd te mors, kom ek sê, dis tyd om af te sluit met die twee in een rij. Ek bedank julle hartelik vir die gereelde inskakel, en uh, ek vertrou dat amal lekker saam geluister het na Judy's program. Uh, en al die nieuwe luisteraars, ek het julle name genoem, en ek geloof daar is nog heel wat ander ook. Ek hoop nie, dit die laaste inskakeling nie, voor ons dan die laaste twee luister, eers een paar aankondigings, indien uh, julle versoeken wil uitsaai. Ehm... Um, jylle is wel, baie welkom om my enige tyd te kontak op my cellfoonnummer 072-541-9803 en jy kry wereldwaie blootstelling as jy jou product of jou dienste hier op ons stasie adverteer of dalk die uh, program borg.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 Nou, het los julle dan met die tweene rij en vandag sal het eers wees, soos aangevraad dier Judy uh, Swanepoel daar van uh, Pretoria. Die eerste ene is Mel Tormey en hy syng uh, Strangers in the Night en dan direct daarna rug aan rug is uh, Danny Williams met Moon River. Was my een voorrecht om die muziek met julle te deel en een lekker week verder, lekker naweek en tot volgende woensdag om vier namerag is het ek Ludwig Venter wat sê wees soet, loop mooi, was julle handen en draai julle maskers en bye for now.